för Backamo nu exterat jag har tralla På 140 dagar tralla var jag en kronan kvar tralla Där fick jag ställ och sluring och ärter var dag tralla Men fick jag lilla nöten ta tralla-la! papapacka må vi exera och vi marschera Vi dansa och vi spasera till Gränneröds sjö Du dejliga mö, där ute mornar glansen Vi vila oss efter dansen En kösta på lilla mannen Min vän är du med på den Thank you. Löjtnanter och kaptener kom mera och där tralla På husbebäring här tralla Med packning och gevär tralla Där fick vi göra höger och så vänster om tralla Och vi sköt med Gud aldrig bom tralala Tråa pappa må vi exera och vi marschera Vi dansa och vi spacera till Gränneröds sjö du dejliga mö Där ut i måneglansen vi vila oss efter dansen En kössa på lilla mannen, min vän är du med på den? Thank you. Växlarna var för korta, min kappa för lång Tralla, grötrocken var för trång Tralla, ljudna ska dock min sång Tralla, prisa jag ville visa Vem ringa inga glad Tralla, leve för Bacamo och Sverige hurra Pappa backa må vi extera och vi marschera Vi dansa och vi passera Till Gränneröds dejliga mö Där ute månar glansen Vi vila oss efter dansen En kösta på lilla munnen Min vän är du med på den